Allahu tebarek we tagala hemmäňizden razy bolsun. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Geçen jelesede Geçen jelse aýtşymyz ýaly kyrk ýyllap öz ogluny nasihat edip gezýä. Allahu tebarek we taala şo Lokmany Hakimiň aýdan nasihatlaryny bize şu surada hulasaja edip aýdyp berýä. Bize hekaýat edip berýä şony. Näme diýip, şol din diýen zat Kullen şu dini islami Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti din en nasiha. Din ne nasihat. Başka zat da din ne Mal bakma dä din diýeni işim ýok, tejaret dä din her zat başga bir zatlar dä din diýeni ýa sen gije gündiz durman namaz okymak ýa araza tutmak dä din diýeni nasihat. Namazyň jaýynda, arazaň jaýynda, ybadatlaryň jaýynda, etýän işiň günde ruzmerrigi mal bakýan bolsaň mal bakmaň, tejaret etýän bolsaň tejaratyň jaýynda. Ýöne diniň ruhy hulasasy şi nasihat. Nasihatda hulasa bolýar. Bir adam men nasihady islemeýän, nasihat halamaýan diýse, onda oňki hatar men dini halamaýan diýdigi. Nädip çon Peygamber sallallahu aýdypdyr, "Ad-dinu an-nasiha." Din diýeni nasihat. Biziň dinimiz nasihat bilen durýar. Biziň dinimiz kyýamata çenli gitjek diýip Peygamber sallallahu şu nasihat bilen gitjek. Nasihat edilmese, her kim öz halan işini ediberjek bolsa, men bitafawut bolsam, men hemsaýam gelipdir, her jüre iş edip otyr, her jüre hyýanat edip otyr, men eger oňa bitafawut boljak bolsam, ähmiýet bermän, öz zindigim bilen bolup gezjek bolsam, Yslam ol adama bimesref adam diýýär. Derdime degme diýýär ol adama. Näme diýip? Bir wagtda äwel eşidendirňiz, bir obada hewere fesat köpelýär. Şonda Allah Taala aýtýar, "Äwel şoň öýünden başla sen" diýýär. Näme diýip, şu abyda adam ybadat etýän neýbaty, ybadatyň äsli, ybadatyň rişesi ki, nasihat bolsun, nasihaty ýadyndan çykarypdyr. Nasihat eden hak töweregini. Obasy fesatdan köpeldi, aslyn işi ýok, fesatdan doly obasy, işi ýok hesap bilen. Bitafawut. Damar ýok ol adamda. Pes ol adamyň öýüni äwel başla diýip Allah Taala şeýdip aýtýar. Din Nasihat. Bizde şu surada inşallah näme? Nasihat öwrenjek. Hazreti Lokman Hakimiň ogluny eden nasihatlaryny inşallah şu surada öwrenjek. Kuranyň hemmesi nasihat. Kuranyň hemmesi her ýerde Allah Taala gyssa aýtdy bize, her ýerde habar berýä, her ýerde emr etýä, her ýerde nähi etýä. Hemmesi nasihat bize. Şu nasihatlary öwrenip, eger işimize tutsak, biz näme saadete ýetişip biljek. Aýatul kitabil hakim, bir hakim, bir hikmetli, hiç bir zady binazm dä, hiç bir zady ýöne serseri ýa ittifagy dä, hä, näjere kök düşse şon ýanak dä, hakim, hikmet bilen, düzülişi hikmet bilen. Şon ýanak bir kitabyň näme aýalary. Hudan we rahmatan lil muhsinin, hidaýat we rahmat. Kimler üçin? Hemmekiçe dä, lil muhsinin, muhsinler üçin. Ha tilke ayatul kitabil hakim huda we rahmatan lil muhsinin. Tilke diýeni arap dilinde daş ýere yşar edende tilke diýip aýdylýar. Şo duran diýip aýdylýar. Ýakyn zat bolsa näme? Hada hadihi diýip aýdylýar. Tilke diýip aýdypdyr Allah Taala. Kur'an ki biziň öwmüzde dur ki ýakynjak ki. Biziň ýakynymyzda ki näme diýip daş ýer diýip aýdypdyr? Muny ilmi belagat diýen bir ylymmy edebiýaty arap onda aýtýar Allah tagala diýe meselem Kuranda zalikel kitabu la raybe fih diýip aýdypdyr ýa şunýanok meselem tilke ayatul kitabil hakim diýip aýdyp oty daş ýere yşara edeňde bir zadyň derejesiniň ululygyny bildirjek bolanda aýtylýar diýe o. Ýogsam ýakyn ýerdäki zada-da daş zat bilen yşarat etseň, şodur ony diýseň, oňa näme şoň şä'nini, derejesini, ululygyny bildirjek bolýar diýýär. Pes tilke diýeni he görä bir derejesi uly zatdyr ha başlajagyň. Bir ýöne bir başlangy towma zat däldir ha. Aý ýöne menä bir ýöne Kur'any güne bir bir sähifä iki sähifä okyýan tamam boldy ýo başdan sowma zat däldir ha be. Heý, bir olakan zatdyr. Ony ýöne sen öýüňdäki takjaňda goýanyň bilen, täkjegiňde goýanyň bilen, öýüňdäki sen, haý, ony owadalap, günde daşyny sübürip goýanyň bilen, ýok, o kitap oňky dädir-ha. Dogry sogabyny alaryň. Ýöne o kitap ondan çürim inen dädir-ha. Heý, görä bir azamatly, şäni uly, derejeli kitapdyr. Bu kitap başga bir gürrüňi bardyr size. Edamada aýtjak ony. Aýat diýeni Tilke aýatul kitabil hakim aýat diýeni aýaň jemi, aýa. Aýa diýeni bu Kuranyň içinde näme? Awwal ahyr ba, her surada şondan teşkil tapýar, şoňa aýa diýip aýtýak. Iň gysga suratda e, Kuranyň näme 3 däne aýadan teşkil tapdyr diýek. Hop, aýa diýen näme? Arap dilinde neşana diýdigi. Kuranyň her bir aýaty hatda şu mudahammatan diýip sure Ar-Rahmanda gelýär fakat şujagaz mukdar özi bir aýa şuň ulukan aýa. Ha şu aýa çellin hemmesi neşana. Nämeden nesana? Öňki ulamalar bize aýdanlarynda Alem diýen näme? Alem diýen nesana diýerdi. Nämeden nesana? Allahyň bir we barlygyndan nesana diýip aýdardylar. Aýa diýen nesana. Nämeden nesana? Ýa-da edamyda aýtjak zadyndan, hikmetinden nesana Allahyň. Kuranyň her aýatyny sen berresiýetde gör, her aýatyny düzülişini gör, her aýaň aýtýan zatlaryny gör, her aýadan düşünip bolýan zatlary gör, hemmesinde şanaşyň. Nämeden? Bir ýerde saňa aýalar bilen kullen sen töwerekdäki görmeli zatlaňy aýtýar. Bir ýerde bir aýa bilen ynsanlaň, adamlaň ýüregindäki zadyny aýdyp berýär. Seň ýüregiňden şu wagt näme geçip duranyny Kuran aýdyp berýär saňa. Seň ýüregiňden näme geçenini şo nämäň alamatdygyny Kuran aýdyp berýär. Seň ýüregiňden näme geçenini näme iş etmelidigini saňa Kuran aýdyp berýär şony. Seň döwüreňdäki adamlar saňa tanydýar. Bir adam lawadyr diýe seň ýüzüňe gülüp durandyr, ýüzüňden seň düşmanyňdyr diýe Peygamber sallallahu Ol adamlar diýe sen diýe birden gatylyk bilen berhurda dama diýe, birden ony daşyňdan kowup gasyra diýe. Ýumşaklyk bilen berhurda ola bilen diýe. Ýüzlerine gülle dur, sen-de gülşüler ýanak, diýýär. Hatda şolar bilen meşweret etdi dur, diýýär, etjek işleňde, diýýär. Näme diýip, şolaň özi ýuwaş-ýuwaş Ýumşar seň döwrüňe gelerler, diýýär, özleri ýürek bilen gelerler, diýýär. Ýogsam näme, gaçyp giderler, diýýär. Ýa bir ýerde aýtýar, sen diýýär, bir adam saňa sewip dursa, gaharlanyp dursa, diýýär, sen oňa ýumşaklyk bilen berhord et, diýýär, o tada seň diýýär, eýni bir jana-jan dostuň ýanak bolar ol adam, diýýär. Näme saňa hatda ijtimada näjire berhord etmelidigini şu aýalar saňa bildirip oty. Hikmetli zat. Aýalarynyň düzülişi, edip gelişi hikmetli zat. Geçen jarasy aýtdyk. Eger Kuran hamaly 7000 sähifä bolan bolsady, kim okyjakdy ony? Eýýäm ýada artdyňyz. Ha bir azajyk sähifä edip goýupdyr Allah Taala. Ýadamlar ýanak edipdir. 30 para bolupdyr. Bir aýyň içinde sen Kurany kamyl bir siri hatm edip bilýäň. Güne bir para okaýsaň. Kuranyň aýalary Allah Taala bir forum düzýe, kenäme mowzu bendi etmeýe, bu wagtky kitaplary sen alýaň eliňe, mowzularyny görýäň fehrestini, ha şuňa görä, şu sagat ýara meň derdime degjek, bu talyp meň derdime degenak, ony okymaýaň, goýýaň. Kurany beýtmeýär Allah Taala. Sen hemme ýerini okymaly, şony hemme ýer sende tapylyp dur, hemme ýer gerek saňa. Pes näme bir hikmetli zadyň neşanasy aýa diýeni şo. Al-Kitap diýip aýtýar. Al-Kitap diýeni Kuran. Kuran aýdylýar Al-Kitap. Allahu tebaraka we taala Kuran aýtýar. Al-Kitap diýip geldi. Bir kitap. Al-Kitap diýeni kän kitap bar ki dünýäde. Kän kitaplar bar. Ýöne Al-Kitap diýip bir belli bir kitaby aýdyp otyr Allah Taala. Al diýende alif lam bilen arap dilinde bir belli bir zady aýdylýar. Hop, bu näme belli zat, näzire kitap bu? Dünýäde sen her bir kitaby eliňe al, Şoň içinde dogry gürrüň de bardyr, ýalan gürrüň de bardyr, hata da bardyr, ystywa, dogrulyk da bardyr. Hemme kitaplarda barşy. Ýöne şu kitapda birje ýerinde-de sen bir dogry-da zat tapmaýaň. Hatda garby danyşmentler, mustaşryklar bu gadyr işiň üstünde tahkyk etýärler. Bizden gowy bilýärler şu Kurany. Bizden gowy bilýärler şu Kurany. Tahkyk etýärler üstünde. Biziň içine fikir etmeýän zatlarymyzda fikir etýärler oturyp. Şundan bir irat tapjak bolýarlar. Ýöne şu Kuran näme etýär? Tahaddi diýilýär. Tahaddi näme? Elami jeň etýär. Men şun ýanak bir kamyl kitapdyryn diýe, şu wagt hiç bir muallif, hiç bir newisendäni tapmaňyz ki, kitabynyň awwalyny ýazmasyn. Ä şu bir insanyň ýazan kitabydyr. Birden hata irat görseňiz, bize habar bere görüň. Hä, bir özüňiz ullugyňyz bilen geçeweriň diýip aýtýarlar. Ýöne bu kitap näme diýýär? Zalikel kitabu la raýbe fih. O kitapda hiç bir şek-şübe ýokdur. Her kitapda ýazýan adamy siz ullugyňyz bilen bagşlaweriň diýip aýtýar. Bu kitap ýöne zalikel kitabu la raýbe fih diýip başlaýar başlanda. Tamamy ensalla tamamy jylla üýşdildi diýe başarsa bir on aý eşki tapdym şon ýalak brat dogurly asylla diýe. Hä elhamy jeň etdi däwet et diýe geliň diýe başarsaňyz diýe. Taryhda biz okyýak şu gadar filsufla akylly adamly geçipdirle şu gadar bir hikmetli hikmetli kepler aýdypdyrla. Ýöne hiç bir adam etdi aýdyp bilmer şu wagta çenlin ki ta kyýamata çenlin şeýle Hiç wagtda bir adam iddia edip bilmer, Kurandan hikmeti güýçlüräk bir kep bar diýip. Hiç bir adamyň agzyndan çykyp bilmer on ýaly kep. Peygamber Aleyhisselam'yň wagtynda bir adam gelýär. Men de diýär, mucizem ma özümden diýär, men de peygamber diýär. Etdaýy peygamber diýär. Hom mojuzaň näme? Maňa-da aýa in diýdi asmandan diýýär. Pygamber aleyhissalama Alam tara keýfe faala rabbuka bi ashabil fil diýip aý sure inipdir. Ýa ashabi fil Pygamber aleyhissalam dogmasyndan öňçe ittifak üçin bir jarýanmy? Şony Allah Taala şu surada açyklap beripdir. Bir pygamberlik etdi adyp gören de Pygamber Aleyhisselamyň ýanyna barýa, maňa da aýa indi diýýär. Onda oky gören aýa inem bolsa. Okyjy Al-fil we Mal-fil we ma adrake mal-fil. Hop, bir-de diýe Kur'ana meňzeş ki, diýe Al-qari'atu mal-qari'a we ma adrake mal-qari'a. Men aýtdym ki, indi diýe Kur'ana meňzeş diýe şuny indi aýy indi maňa diýe. Al-fil we mal-fil we ma adrake mal-fil diýeni fil, fil diýen bir ulukan heýwan hem maňa bilýäňiz. Mal-fil fil diýen näme? We ma adrake mal-fil filiň nämedigini näme bildirdi saňa? Gurruň şu we ma adrake üstünde ha. We ma edrakede näme gürrüň bar? Al kariatu mal karia we ma edrake mal karia. Al hakatu mal haka we ma edrake mal haka. Her ýerde Kur'anda we ma edrake gelen bolsa, şu zat akyl bilen bilip bolýan zat däl. Şu zat hes bilen bilip bolýan zat däl. Bir adam gözi bilen görüp, gulagy bilen eşidip bilýän zady däl. Bir adam aklyny işledip bilýän zadyda Al-Karyatu mal-Karýa, Ve ma edrake mal-Karýa diýeni, o kyýamatyň habary. Kyýamat, o bir agyrlyk bilen hemme zady döwüp-dargatjak wagt. Şoň habary. O zady ynsan gözi bilen-de görenak, akyl-da çatmaýa oňa. Ozam Allatagala aýtdy, Bu akyl bilen akyl çatmaýan zadyny we mä edrake, näme bildirdi saňa? Akyl çatmaýamyňa näme bildirdi saňa? Ýöne fil diýen zady akyl çatmaýan beýle. Fil diýen zady biz göz bilen görüp duruk ki, aslan akyl gerekýä ki ondan üçin. Al filu mal fil we mä edrake mal fil diýeni şujagaz ýerde näme? We mä edrakeň üstünde ýykylýa gitýä. Ozan men diýe Kur'ana meňzeş zat aýtdym diýe. Ýok, Kur'ana meňzeş zat hiç wagtda hiç bir adam aýdyp bilmeýär. Muň hikmeti, muň edip düzülişi, muň edip bir adamlar hidayet etsi, muňa meňzeş hiç bir zat ýok. Bir de Al-Kitab diýip aýtdy, ýene bir gürrüňi başyň, Men ýatdaş edip gaýtdym. Tamamy pygamberler ýeke awvel geçýele. Hazreti Musa, Hazreti Isa beýleki pygamberler ýeke geçipdirle. Hemmesinde mojuza barmyşdyk. Pygamber diýeni bir adam ýeke Hudaýyň tarapyndan geldim diýip etdaa etýä we Allatagala-da şu etdaasyna görä şony mojuza bilen taýyt etýä. Şoňa pygamber diýilýä. Hop, mojyza diýen näme? Şo wagtyň adatyna ters zat. Şo wagtda bolmaýan, başarylmaýan zat. Meselem, iş gäli ýok-a, pygambaryň wagtyndaky mojyza zat bu wagt atdy bolsun, oň muşkeli ýok. Ýöne öz zamanyndaky adatyna ters bolsa, şonda mojyza bolýar. Hop. Hezreti Musa geldi, taýagy ýylan boldy. Asapy ýylan boldy, eždaha boldy. Jadygerde geldiler, okladylar ýylanlaryny, milletiň gözüni alladylar. Hä, ýylanlaryny häki jibä ýatyryp, jibe diýen zat-da ki, şu wagt damasenç goýulýar. Şony günüň etegine oklaňda, jibe depä galýar damasençiň içinde. Ol jibä ýatyrýarlar, ozem gün gyzgynda, ozem o-da depä galýar şon bilen, tanaklar, ýylanýanak bolýar, aýlanýar şeýle. A ondan Hazreti Musada oklady asasyny, asasy hemmesini ýuwutdy olaň. Näme, bi asly hagygy bir aždaha bolupdy, olaňkyýan jüýbä ýatyrylan zat däl. Ondan şundan geldi hemmesi tamam boldy gitdi. Şo sada fagat birnäçe nefer gördi şu mojize tamam boldy geçdi gitdi. Bir habar boldy-ow aýlandy şeýtdirip. Bu Kuranda aýdyldy bize. Hazreti Isa ölini direltdi Alla Tagalaň izni bilen. Ölin direltdi şo tada bir näçe neferi gördi tamam boldy indi tamam habar boldy be Kuran aýtdy o beýleki ynsanlaryň agzynyň arasyna aýlandy hiç haýsynyň mojizesi kyýamata çenlin galmady kitaplar da hatda tahrif boldy üýtgedildi Towrat o Zabur o Injil o onki gelen kitaplaryň hemmesi üýtgedildi hiç şu wagt bir ynanyp boljak bir menbe bir kitap ýok olardan Kuran Allah Taala aýtdy ýöne Inna nahnu nazzalna zikra we inna lehu lahafizun. Kurany biz inderdik, biz-de şony kyýamata çenli saklajakdyr, hiç kim elle berip bilmer. La ya'tihil batylu min beýni ýedeyhi we la min halfih. Öňünden yzyndan hiç ýerinden bir adam gelip muňa batyl bir söz goşup biljek däldir. Kuran ihtimaly tahrifi aslan ýok. Üýtgemeýär. Eger Kuran üýtgeýän bolsatdy, üýtgän bolsatdy şu wagta çenli, Öýleriňize giriň, birden Süleýman bilen leşgeri serbazlary sizi owradanmasyn, häki şişe döwülende arap dilinde la yahtimannakum diýip aýdylýar. Şişäň döwülmekliginde hutam, hä, şu döwülmeklik kep bilen gelýär. O taýda-da gaňçgalara, meger gaňçga şişemmi, ele şeý diýip aýdypdyr diýip, muny ýere tutýarlar. Muň üstünde tahkyk etýele görýele gamçygaň jynsi şişeden mişdik bedeniniň jensi. Şu wagt meselem danyşmentler indi şony irap tutjak diýip duran adam gelýär şuny görýär tahkyk etýär musulman bolýar şuň üstünde. Ýa şuňa meňzeş kän irap tutjak bolýarlar we tin we zeýtunyň üstünde tin we zeýtun injir bilen zeýtunyň üstünde tahkyk etýele görýele näme Kuranda şu injir bilen zeýtunyň nisbetine görä sen bir goşsaň, Kuranda gelşine görä nisbetine goşsaň, şondan bir daruw bejerilýär, bir laýlaç merizçiligiň darusy bolup çykýar. Ýani hemme zady bir hikmetli, şu wagt kyýamata çenlinde şundan ylym çykyp durjak. Hiç wagtda bir adam gelip mundan Soňram ýuwaş-ýuwaşdan bir musulman danyşmentleň biri tahkyk etdi, ýok, kifaýat-ä diýeni ýer özüne çekge diýip aýtdygy diýýä. Kanuny jazybe diýen bir zat bolmaly diýýä. O Isak Nýutondan näçe ýüz ýyl öňünçä aýtýa muny. Kurandan çykarýa şony. Her döwrede özüne görä şu Kurandan näme çykaryp bolýa. Ýa meselem, Kuranyň şu wagt indi meselem danyşmentler aýtýarlar, Kullen alemi jahan diýýär, öňinçä bir iki däne zerrejikmişdik diýýär, bir zerremişdik, Allah Tagala şony juda edipdir diýýär, ha bir ulukan infijar bolupdyr, şoň bilen alem ýaradylypdyr diýýär. Indi ýarsylar ony Hudaý ýokmuşdyk diýjek bolýar, ýarsylar-da hol hakykaten Hudaý edipdir şony diýýär. Şonda dagygan Kuranyň içinde düşünip bolajak aýaty bar. Känetâ ratkan fefetagnâhumâ Şolar bir ýabşygyl zatdy, biz şolary juda etdik, fetagnâhumâ diýeni şiddet bilen juda etdik, bir infijar boldy diýdigi. Şu kitap mugjyza, kyýamata çenli edamy tapyp durjak. Hiç wagtda tahrif, üýtgemeklik boljak gamynda, hiç bir kefi, hiç bir hikmetli kefide muň üstüne çykjakka, hiç bir mundan güýçli zatda boljakka. Al-Hakim ýöne. Tilke ha näme diýdik? Ayatul kitabil hakim. Hakim kitabyň aýalary. Hakim diýen näme? Hakim diýeni hiç bir zady biderek dä. Kullun düzülişi eýne bir zynjyr ýanak düzügülişiň hemme zady bir-birine. Ýagny munda bir pärtopala, çertopert gürrüň ýok. Munda bir bir derde degmeýän gürrüň ýok. Aý bir ýeri meselem bu taýyny görüp görmän geçeýliň diýer ýanak gürrüň ýok Kuranda. Her ýerini görseň hakykat, her ýerini görseň bir hikmet bilen. Äwwelki aýtmalysy Allah Tagala ýeke. Şu Kuran şoň kalamy, şoň sözi, şoň hikmeti. Eger ýer merregiň duran ýerini dady hatda bolasatdy, näme, onda küllen ýaşap bolmaýat üstünde. O polotonyň duran ýerinde dursa ki, onda küllen hiç wagtda hiç bir zat ýaşap bilmeýär, hemme zat ýak bolýar o wagt. Günden şy duran ýerinden bir azajyk ýakyn bolsa ýanýar, bir azajyk daş bolsa doňýar. Ýeri şu gadar meselem näçe ha milliard ha milliard meselem santimetrle ba. Şu santimetrleň içinde getirip Allah Tagala şu duran ýerinde goýupdyr bir hikmet şe. Şuň üstünde-de getiripdir ynsany şuň üstünde oturdypdyr. Mürrihde oturtmandyr, atarda oturtmandyr. Şu bir hikmet. Näme diýip şu 12 däne seýýaraň içinde ýeriň üstünde goýupdyr. Ha bir hikmeti bolmaly diýilmeýärmi? Hikmet diýeni şi. Milliard ha santimetriň içinde bir santimetr bellije santimetrde getirýä goýýa şuny hiç wagtda duran ýerinin üýtgemäni şu aýlanyp du Günüň daşyndan aýlanmaklyk bilen dört däne fasyl gelip du ýaz tomuz güýz gyş gelip du ýa meselem öz daşyna aýlanmaklygy bilen gije gündiz bolup du şulaň hemmesi bir hikmet bilen. Hiç haýsy bihikmet däl, hiç haýsy bir ýöne bir öz başyna bir bolşuna görä bolup ýüzüniň ugruna däl şula. Ondan soňram ýeriň ýüzünde şu fasylda üýtgäp dur dört fasyl bolup. Ulama ýetip Abu Ali Sina ýa öňki beýleki danyşmentle gelýäle bir gürrüňleri bar. Insanda dört no mezaç bar. Dört nöw mezaç bar diýýär. Dört nöw mezaç diýen näme? Birak ynsanyň ganynyň içinde bar şular. Hä, dem diýýär. Oň mysaly meselem ýazyň güni. Dem diýeni gyzgyn, öl. Hä, e, germu, ter, dem diýeni. Hop, ondan safra diýýär. Safra diýen näme? Tomus oň mysaly. Gyzgyn, gury. Germu hoşk diýip aýtýarlar. Ondan soňram sowda diýip aýtýala. Sowda näme? Sowuk, gury. Ha serdo hoşk diýip aýtýala oňa. Onda güýz oň mysaly. Ha balgam diýeli, balgam näme? Gyş oň mysaly. Öl özi sowuk. Serdo ter diýip aýtýala. Hop şu dört mezajdan biz näme biljek bolýak? Ensan eger şu dört mezajyny mizan saklap bilse bedenine Mizan saklap bilse hiç wagt merizlemeýä. Megerenkä bir ölüm başyna gelip ýa Allatagala takdyryna ýazan bolanmasa hiç merizlemeýä. Merizlemek ynsan başyna gelmeýä. Hop, indi biz külle ýeriň ýüzünde her miwe zadyke bolsun, her ot çöp her zadyke bolsun, şuň özüne görä bir mezajy bar. Şolaň özüne görä mezajy bar. Meselem, näme diýip garpyz tomuzyň güni bolýa. Näme diýip, nar gelýär, güýzüň güni bolýar. Näme diýip, pyrtkal gyşyň güni bolýar. Şulaň hikmeti näme? Ýa gilas gelýär meselem, ýazyň güni bolýar. Hikmeti näme şulaň? Allah Tagala Hakim şony bildirjek bolýar. Tomusyň güni ýaň aýtdyk mesalyny gyzgyn gury diýdik, germo hoşk diýdik. Garpyzyň mezajy näme? Serdo ter. Ynsanyň bedeni gyzyp duran wagtynda garpyz gelýä näme etýä ynsanyň bedenini sowutýa. Ynsanyň bedeni sykylyp duran wagtynda ynsanyň bedeni biraz ýazýa. Ondan soňram güýzüň güni gelýä ynsan bedeniň ondan içgeçme ýanak zatlar tapylýa ýa indi howa ýuwaş ýuwaş sowuýyp üýtgäp ugraýa nar şo güýzüň güni bolýa. Bir-ä naryň bir däne hasiýeti ýubusat getirýär adama, içgatymygy getirýändir. Bir-de bir hasiýeti şu ki, sowuklamaň öwne geçýär nar. Hä, Allatagala getirýär, güýzüň gününe şony ýaratýar ki, ensallah güýzüň gününe şu dertlere murtera boljak bolanda nar iýsille diýip. Ýöne her zady häddinden geçirseň, o zyýany bardyr. Nary beter kän iýiberseň, oň-da zyýany bolýar. Her zat şonuň ýaly-ak bir zyýanlary bar. Hop, ondan soňram gyşyň güni külden sowuklamaň wagty. Bedeniň witamin C kemelýän wagty. Allatagala getirdi pyrtykaly gyşyň gününe goýdy. Pyrtykal witamin C-den doly, özi sowuklamaň bedeniň sistem defaýesini tagwiýet etýär. Hä witamin C bilen tagwiýet bolýar. Ondan soňram işim ýok. Ýazyň günündeki gilas iýýäň, gilas bedeniň gan bejermekligine kömek etýär. O wagtda seň gana ähtiýažyň bar wagty. Gan häki et bilen ganyň goşulýan wagty, garylýan wagty diýilýäni, o şo wagtlarda seň gilas ähtiýažyň bar. Her miwany öz şo bolýan wagtynda, bolýan ýerinde iýseň, bedeniňe peýdasy bar. Başga wagt iýseň, zyýan-da bolup bilýär. Onda habardar bolmaly haki ýaksada sabithanýy zatlarda iýip durmaly lekin onda zyýany bardyr. Hikmet Allah Tagalaň hiç bir işi bi hikmetde. Özüňiz görüp durňyz, alemi jahany siz ulukan daşlary, ýerden ulukan daşlarda tutsaňyz hikmet bar şolaryň durmaklygynda. Iň bärki jeşi miwajykla bagly zatly şolary da görseňiz hikmet bar şolarda. Hatda ýeriň ýüzünde şu goýlupdyr siňek ki aýtjak biz näme diýip siňek ba tomsuň güni muzahym bolýa diýip eger siňek bolmasady ýeriň ýüzünde hiç wagtda bi isleň derdinden ýaşap bolmardy diýä siňek gelýä şo biderek isleri aýyrýa ýeriň ýüzünden ýa şuňa meňzeş her bir haşereý ki sen görýäň ýeriň ýüzünde ba şu dag nämeden üçin ýaradylypdyr diýseň şonda bir hikmeti ba bi hikmetda ýaradylyşy ynsanyň bedeniniň içinde eger biz tutjak bolsak. Ynsanyň bedeniniň içinde kalbyň duran ýeri, iň bärkisi gözüň duran ýerinde diýäýli biz. Ynsanyň gözi näme diýip şda durupdyr, nädip ynsan dyzynda durmandyr? Nädip ynsan aýagynda barmagynyň ujunda durmandyr? Nädip ynsan gursagynda durmandyr, şda-da goýlupdyr? Hä, şuň hikmeti näme? Ýa ynsanyň nädip iki tarafynda gulak goýlupdyr, bir tarafda goýsa bolmaýatdymy? Näme diýip şo tada goýlupdyr? Ynsanyň hylgaty, ynsanyň küllen heýaty, bedeni, jisminiň dogurlanyşy, düzülişi şide bir hikmetdäki, şide hikmet bilenki. Nagadyr ynsanyň bedeniniň meselem, eýne bir olakan alemi jahan şu ynsanyň bedeniniň içinde tapylýar hulasa bolýar şe. Alemde her zat ýeke bolsun ynsanyň bedeniniň içinde tapylyp dur ba şo zat. Allah Tagalaň hemme zady näme? Hikmet bilen. Ho indi şu Kuran geçen jelesde aýtdyk, şu alem şu hikmetli Hudaýyň ýaradan alemi. Şu alemde näme ittifak düşse-de, şo Hudaýyň emri bilen ittifak düşýär. Şu Kuranda şo Hudaýyň hikmetli Hudaýyň kalamy sözi. Şo Hudaýyky hikmetli şoň sözi. Indi şu hikmetli kitap bizden näme isleýär, bize näme etjek bolýar? Hudaýyň diýeni hidaýat diýdik. Hidaýat diýen näme? Hidaýat diýeni e, bir ýol bar, bir maksat netije bar, e, bir iki däne de insan bar. Şolaryň biri gelýär, o biriniň elinden tutýar, şu ýoly kökezýär, şu ýoly şu netijä hedefiňe ýetirýändir diýip, şoňa garşy iberýär. Hak. Bir ynsan şu ýoly tanymaýan bolsa, şu ýoly bilmeýän bolsa, äwel gidip görmedik bolsa ýa nagşasyny zadyny gören bolmasa, şu ynsan näbilýär şu ýoluň şu netijä ýetýänini? Sen diýeň men işim ýok Masana gitjek diýeň. A kümmetden biri ädil pytaran gören adamda-da aý sen diýe şundan gitseň Masana ýeteriň diýe. Kemine ynanarňmy sen? Şo ýol ýeke şo kökezi Masana ýetirermi seni? Hökmän azaşdyryp goýberer seni. Şo özümiz şu başdada ýaşap döňüz nagadyr azaşandyrmyz şo ýoluna. Ýoluny bilmän, hä? Ynsan bir zady gowy, bir ýoly tanymasa, hedaýat edip bilmeýär birine. Hop. Bir ýol bar. Bir ýol bar, bir netijä ýetýär. Allahu tebaraka taala näme diýýär? Inna hadaýnahu sabila. Inna hadeynahu sabila biz ýoly kökezdik diýýär. Ýa sen o sure Hamdde näme dilediň Allah Tagaladan? Ihdinas siratal mustagim. Ey bar Hudaýa şu ýoluň içinde iň dogry ýoly kökeze we şu ýoluň üstünde sakla wer biz diýip aýtdyň. Dilediň şuny. Indi diläniňi Allah Tagala berip dur saňa. Hudan Hidaýat berdim men size diýýär. Ihdinas syratal mustagim diýdiň, dilediň. O zat Alla Tagala aýtdy, Şu sure men bilen bendämiň arasynda diýdi, näme dilese bererin diýdi. Sende dogry ýolda durmaklygy dilediň, indi saňa dogry ýolda durmaklygy berip dur. Indi ýöneseň özüňe galypdyr. Şu zada gelip, şu dogry ýola hidaýat etýän kitabyň yzyna düşýäňmi, düşmeýäňmi? Şuny düşüneýin diýeňmi, diýmeýäňmi? Hoden diýip aýtdy. Bir waka bolupdyr. Hazreti Ömeriň wagtynda walileriniň biri bir ýerde ustandar diýip goýupdyr Hazreti Ömer. Bir gelýä, ýa Hazreti Ömer, biziň bolýan ýerimizde bir näçe adam bar, beýlekileň ýerlerini, mallaryny gasp edip, basyp ellerinden alýarlar. Men-ä güýjümde ýetenak, bulary ýöne şekenje bermesem, bulaň elinden öwrüp alyp bilmeýän. Bulara bir azap bermeseň, öwrüp alyp bolmaýar. Sen bir ejaza ber, diýýär Hazreti Omara. Hazreti Omar täjjübe galýar, subhanallah. Men meger kim? Men kim bolupdyryn meger? Men gelip bir adama azap bermeden çüri men ejaza bermelim indi. Men çykaryýan memleket. Sen ony menden isleme. Sen ýöne äwwel git olara bir delil agtar. Delil tapyp bilýäňmi şoň elinden almadan çürim. Şu seň özüňki dä, şuny ber men eýesine berjek diýip bir delil tap. Delil tapyp bilmeseň etirap etdir. Özlerinden dile aýtdylla etirap etdile etirap etýem etmeýemi. Etse alaryň elinden etmesele Gasam içdir. Gasam içjem içmeýemi? Gasam içse, onda sen elindäkini alaryň. Hä, meňki-dä diýip. Hä, meňki diýip gasam içse, onda sen hiç zat diýip bilmeýäňmi? Gasam içmese, onda elindäkini basda al elinden. Sen şo zatla bilen al. Sen gelip menden isleme ony men hokm edeýin. Men meger kim bolupdyryn? Sen üç zat bilen, ýaňky üç zat bilen başararyň ony ellerinden alaýyn diýseň. Şonda Hazreti Ömer yzyndan bir olakan kep aýtýar, Ol-a Allahyň huzurynda öz hyýanatlary bilen hazyr bolmaklygy ýeňilräkdir, taýyn ki, men geleýin şolaň gany bilen Hudaýyň huzurynda hazyr bolaýyn. Bir olakan Nukta başda-da, bir ulkan bir yşara başda-da, bir-ä bir ynsan Allahyň hukmy bolmasa hiç wagt hedaýat edip bilmeýär. Ynsan ynsany hedaýat edip bilmer, ta zamanik Allahyň hukmy bolmasa, Allahyň hedaýaty bolmasa. Öz başyma kelle kesip bilmerin. Şu wagt biziň asrymyzda Kän adamla ba, Gelýele näme etýele? On däne ahundan bir meseläni sorapdyr. On däne ahun şoňa dogry-dä diýipdir. Gelýe men ýanak bir çala molladan soraýa, men-de dogry diýen. Meň dogry diýenimi tutýa, on däne ahun heýsap bilmeýä diýip, şo meň yzyma düşüp gezýä. Fakat nämeden çürim çon oň nefsine hoş yokdy. Çon oň öz isleyen zady şi. Öz isleyen zadymyzdan çürim şerigaty feda etmäýliň. Ya menne gelip oň gözüne gowy görüljek bolup ya elime birazajyk pul düşer birazjyk magamy yeterin diyip o forum fikirle bilen gelipde şerigaty üytgedip Ýaňky kitapda dogry dä diýip duran zadyň yzynda gezip o ýüzden bu ýüzden bir hulasa bir zeýif kowulda bolsa şu zeýif kowuly tapdaşyňa aýtjak bolup aý seňki hä baky kitapda dogry diýjek bolup gezisem men şerigaty eýne ulamaýy ýahudyňky ýanyk kuran ola kitabyn tahrif etşi ýanyk men neştada Alla tagalaň aýalaryny bir azajyk pula satan adam. Birem merdum habardar bolmaly. Bir wagtda aýtdylar hawa Ahmet Ahun fetwa beripdir. Walibal oýnanda şert goýupda, awwel puluň goşsaň, soňram olar zat aljak bolanda puluň öwrüp alsaň, aý şu bazy bolsa bolýa, oň işgäli ýok diýip fetwa beripdir diýip çykardylar. Yzyna düşdük, peýgiri etdik, tagsir men habarym, ruhumyň da habary ýok diýip bu gürrüňden diýär. Aslan zeň urulmandyr, edilmändir, yzyna düşdüm, yzarladym, yzarladym. Ahyr kimden çykdy şu gürrüň? Aý, bir falan ýerde bir kör kary bardy, şo bendehuda bir ahuna zeň urupdyr boldy ahyry. Hä, äwwel gatyýetden aýdypdylar, Ahmyt ahun aýtdy şuny diýip. Soňram boldy, aý, bir kör kary bir ýerde, belli däl kimdigi, o mejhul, o şaýat dünýä gelmedik bolsun o aýtýan adamlary, aý, bir ahundan sorapdyr boldy yzy. Bir-ä men ady adam gelip-de öz nebsimiň isleýän zadyny şony aljak bolup, ol ahundan sorap oňkyn kabul etmän, ol ahundan sorap oňkyn kabul etmän tä şu bir dogry diýen adam tapynçam yzynda gezmekligim Bu bir heýwara hatar zat. Birden men indi ahun bolsam gelip-de, Şu adam baýrak, şu adamyň magamy bar, şu adam jaýgahy bar, şo islejek, şo halajak diýip, men şondan çürim şerigaty şeýtdirip üýtgetsem, men o tada Allahyň huzurynda bergili, onda heýwara işim gyn bolýar o tada. Şu zady heýwara habardar bolmaly. Hazreti Omar Omar bolmaklygy bilen, halyfa-i muslimim bolmaklygy bilen, şo gudrat, şo tawan, şo hakimiýet bolmaklygy bilen elinde, Hazreti Omar diýdi, Men kim bolupdyryn diýdi, saňa hokm berer ýanak. Men kim bolupdyryn bir adamyň öldürmekligine hokm berer ýanak. Git hokmuňy Kurandan al diýdi. Git hokmuňy diýdi, Derilis-le, diýdi. Hökmüňden üçürýin, diýdi, etiraf al, diýdi, kasam içdir, diýdi. Menden isleme hökmüň, diýdi. Kitap näme diýýär? Kitapda güýçli kowul näme? Mezhep näme diýipdir? Mezhebiň güýçli kowuly näme? Şon bilen bolmaly. Hidaýat Ynsan öz kellesine görä hedaýat etjek bolsa, taryhda kän gelipdir-le. Gelmändirlem beýle. Bir wagtda Kilisa gelýär, urupaýy kişwerlerde hakim bolýar. Hakim bolýar, hakim bolmaklygy bilen her kim Kilisa bilen tersleşse, ony öldürýär. Danyşmentlerini gyrma durýar. Her ynsan gelipde men özüm hedaýat etýän diýse, ol adam hemme kişiden-de gümrahdyr. Men özüm hedaýat etýän diýen adam hemme kişiden gümrahdyr. Pygamberler hiç wagtda meň yzyma düş diýmedi, Hudaýyň iberen zadynyň yzyna düş diýdi. Näme? Hudaýyň hedaýaty hedaýat. Şu babatda Allahu tebaraka we taala aýtýar: "Wa la yunabbiuka mislu habir." Hiç bir adam o habyry bilýän adam ýaly saňa habar berip bilmer. Ha şu wagt seň eliňde bir gymmatly bir malyň bolsa, gyzylyň bolsa, gyzylyň bolsa hop, çopan da muhterem adam. Ýöne sen gidip bir çopandan soramalyň ahym şoň gymmaty näçe diýip. Ýa seň mal-garaň bolsa, muny gidip dükderden soraman ahym muň gyýmaty näçe diýip dellaldan soraryn baryp. Bir itiň merizi bolsa, äkiderin şony dampezeçkiň ýanyna. Özüň merizi bolsaň giderin dükderiň ýanyna. Öýüň bir ýeri gyşarsa, bir ýeri ýykylsa, muhandis getirerin, ussa getirerin şoňa. Biz geljek iň bärki zat bir itimiz bir goýunymyz meriz bolanda şoňa bir däne mutahassys dampeşik getirjek. Ýöne dinimiz ýani asly ynsany hoşbagtisi tükenmez hoşbagtisi dünýä we ahyratda gerek zady şuňa geljek özümiz mutahassys boljak hemmämiz. Ha wala yunabbiuka mislu habir. Hibra adam bolmasa saňa habar berip bilmer. Seni hidaýat edip bilmer, ýol kökezip bilmer saňa. Ýöne dininde eger bir ýerinde naks tapylsa, o kyýamatda heý görä oň işi hatar bolar. Şun ynsanyň bu taýda azajyk omry bar. Hemme omry ahyretde boljak. O taýsyny heý görä habardar bolmaly. Hodan nidi hidaýat diýeni şi. Hidaýat diýeni Allahu tebaraka we taala Kur'an bilen dogry ýol kökezýär saňa. O ýol ýeke seni dünýäde we ahyretde hoşbagt etýär. Dünýäde we ahyretde saňa näme? Aramyş berýär. Istikrar berýär, ýüregiňi jaýlaşdyrýan bir zat berýär. Şu wagt jamiämizde şu gat fesat köpelip dur, şu gat hyýanat köpelip dur. Ynsanlaryň ýürekleri sykylyp, afsordagi tutup, içlerine sygman, ýüreklerine sygman, şeýtdirip jamiäde ýaşap böle. Nähadar jamiämizde däli köpelip barýar. Nämeden üçin şula? Näme diýip şu hyýanatlar köpelip dur? Näme diýip şu hyýanatlaryň köpelmekliginden ibret almaýak biz? Näme diýip oturyp pikir etmeýek şuň üstüne näme diýip bolupdyr? Nirde biz azaşdyk, nirde gyşardy ýolumyz? Näme şu hyýanatly köfel, näme jamy ede hanabadala şinýanok bir gyşaryp dur indi haçan pärtgadan gassa gaçamaly? Her öýde, her öýde diýsem şäd ýalançy bolmasam, hatda agal bir däne talagalan bolup barýar şu wagt. Ýani jamiýämiz şinýanok bir telekeçilige garşy barýar. Näme diýip ibrat almaýak? Näme diýip şeýle gyşarypdyryk? Biz her ýerde şerigatdan gyşardyk, ýolumyz gyşardy, ýaňky zatda tapyldy. Şerigat hyýanat etme diýdi, hyýanat etdik. Şerigat ogurlyk etme diýdi, ogurlyk etdik. Şerigat hemsaýaňy teleke göz bilen gözleme diýdi, ýa'lemu hainatal a'yun. Hain gözüňi dagda bilýändir Hudaý diýdi. Hyýanat etýän gözi-de bilýändir diýdi. Siz hyýabanda biriniň namysyny gözläňde, hiç kim bilmeýär ony. Ýöne ýa'lemu hainatel a'ýun, Hudaý bilýär, şu haýyny özi bilýär. Şu hyýanat edip durany özi bilýär. Elem ýa'lem bi ennallaha ýara, Aýa şu adamyky şu işi edip dur, Hudaýyň görýänini bilmeýärmi? Hä? Ynsan şerigatdan gyşardy, ýaňky-ýanak betbagtlyga mubtala boldy, gereftar boldy. Absurdagile tapdy. Kuran ynsanyň ruhuny şarž etýär, ruhuny tagwiýet etýär. Kurandan daşaldy, ruhy sykyldy, ýüregi sykyldy, absurdagil tapdy. Her ýerde-de şerigatdan gyşaryp, ýaňky-ýanak betbagtlyga gereftar bolamyzda, ýene şerigata öwrüleýin diýmedik, ýene tereke ýollan şony dogurlajak bolduk. Hä, ýüregiň sykyldy? Dinden daş bolduň, bedeniňe jyn girdi, şeýtan girdi, ýene gidildi porhana garşy. Hiç wagty diýilmedi, men Kuran bilen asraýyn diýip. Pygamber näme diýipdir diýip aýdylmady. Ýene gidildi näme porhana garşy. Men bir ýerde arada tutma, arada tutmadym. Arada tutmadym, meriz boldum. Arada tutmasaň meriz etýä adamy. Arada tutmadym meriz boldum ýene gitdim aradamy terk etdim gowy bolaýyn diýip. Men bir ýerde namaz okymadym betbehtiýe gerefdar boldum ýene gitdim namazymy terk etdim men. Näme her ýerde şerigata ters bolsam gyşardym gaçdym pärtgä. Çümdüm men batlagyň içine ýene gaýtam el aýak urdum şo batlakda beterräk batlaga çümdüm. Men hiç wagt diýmedim, şerigat maňa bir el uzadandyr, şu elden tutaýyn diýip. Biz şu gadar hyýanat aramyzda köpelip dur, şu gadar fesat köpelip dur aramyzda, ýaňky şerigatdan daş bolansoň. Şerigata öwrülip gelseň, şerigata öwrülip gelseň, ynsanyýet ölüp barýar şu wagt. Ynsanyýet ölüp barýar. Aramyzda ynsanyýet ýok. Özüňiz eşdip otyňyz, şu gadar ynsanyýete hyýanat bolupdy, şu gadar hanabadala hatda iki dogan biri-birine hyýanat edip oty, şu gadar hamsaýa hamsaýa hyýanat edip oty, şu gadar iki däne dost biri-birine hyýanat edip oty. Şu zatlary biz eşdip otyk, görüp otyk gözümiz bilen. Şerigaty eger öwrülsek, ýani ynsanyýetiň öldügişi. Allah Tagala Kuranda aýtdy, on birlinji parada, Ynsanyýet pärtgadan gaçyp barýatdy, ölüp barýatdy, Biz bir hidaýaty iberdik, Biz bir nury iberdik, Kuran aýtdy, Pygamber aýtdy, Bir nury iberdik, şoň bilen geldik ynsanyýeti nejat berdik diýýä. Ynsanyýet her haçan öljek bolsa, şu Kuran nejat berip bilýär, başga zat nejat berip bilmeýär. Men geldim, gumar oýnadym, bergili boldum, yzyny wam bilen dogurlajak boldum. Men geldim, her ýerde şerigatdan daşaryk çykyp moşkele gereftar bolsam, ýene gaýry şer-i ýol bilen dogurlajak boldum. Şo geldi näme etdi? Jamy-ämizi heläk etdi-goýberdi. Hiç kafir musulman diýmeýe, ynsan heýwan diýmeýe, hiç wagtda hiç kimden rahmatyny kesmeýe hemme kişä nygmat berýär, rahmat berýär. Ahyratda Rahym, Rahymlygy ahyratda taglyk tapjak. Gowy bolan bendelerine, ýagşy bolan bendelerine ahyratda näme nygmatlaryny berjek. Hop, rahmet diýdi Allah Tagala. Pygamber Aleýhissalatu wessalam aýtýar. Özüňizi Kuran bilen birde bal bilen, asal bilen Mudaba ediň diýýär. Meriz bolsaňyz, Kuran bilen, bal bilen mudaba ediň diýýär. Bal diýen zat her merizçilik iki tapylsyn, bal şoňa peýda et diýýär. Ensanda her merizçilik bolsa, bal peýda et diýýär. Eger syýadany goşsaň, oň peýdasy näçe barabar bolýar. Şoň Pygamber salam aýtýar, syýadany diýýär, ölümden başga derde dermandyr diýýär. Fakat ölüme derman bolup bilmer. Ynsan özüni mudaba etjek bolsa, ruhuny, jesmini mudaba etjek bolsa, Kuran mudaba etýär. Bedeniňe jyn girdimi? Kuran oky, Kuran çykarýar. Öýüňde jyn, şeýtan barmy? Sure Bakarany gyýartsaň diýip, Peygamber Aleyhisselam, üç günläp şeýtan girmer öýüňe diýýär. Bir adam Sure Bakarany okysa öýünde, üç günläp şeýtan girmer öýüne diýýär. Öýüňde azan çekilsin, azanyň sesi eşidilsin, o döjedaradan azan eşidilmeýän bolsa, döjedaraň aç dogaý. Azan eşidilsin öýüňe jyn şeýtan gaçyp gitsin. Şony pygamber aleyhisselam aýtýar azan çekilip ugranda diýýär şeýtan gaçyp gitýändir öz öýüne deşüýe garşyn diýýär. He Kur'an Kur'any merbut zatla insany mudaba etýär. Allahu tebaraka we taala aýtýar we nunezzilu minel Kur'ani Kur'andan biz inderdik Näme inderdik? Mä ol bir zady ki huwa şu zat bolly şifaun. Şifa bolly. Kurandan daşalsak ýöne ýaňky garaňkylyklara garşyn giderik. Kuran bir nur. Şu garaňkylygyň içinde ýagty salyp dur, ýoly kökezip dur. Nurdan çyksaň garaňkylyga gaçýaň adam. Has Allah Taala aýtdy, Kurandan şifa we rahmet inderdik diýe. Kimlerden çürim ýöne? Hodan we rahmeten lil muhsinin diýdi. Ýaňky aýaň yzyndan. Zalym bolsa, kafyr bolsa, oňa fakat zyýany bardyr Kuranyň, peýda edip bermer oňa. Ýagşy adam bolsaň, mu'min bolsaň, muhsin bolsaň, onda saňa Kuranyň peýdasy bardyr, hedaýatdyr, şyfadyr, dawadyr. Teleke adam bolsaň, kafyr bolsaň, muhsinlik ýüregiňde bolmasa, birje zerre ýüregiňde wyždan bolmasa, onda Kuran hiç wagtda haýyr ýetmer, gaýtam zyýan bolar saňa diýip aýtýar. Lilmuhsinin, muhsinler üçin, muhsin bolaýlyň. Bir adam jamiede bir jeňňele gitýär, derýaň kenaryna gitýär, işim ýok, daga gitýär, oturmaga gitýär hanybadasy bilen. Şo sada iň bärki zat, iýip-içen zadynyň aşgalyny şoýaýak dökýärmi ýa ýygnaýarmy bir kisäniň içine? Muhsin adam ýygnak gaýtýar şony. Muhsin adam ýaşaýan ýerini kirletmeýär. Muhsin adam öýde ýaşanda öýünde näme bir gowy ata bolýar. Muhsin adam gowy oglan bolýar. Muhsin adam gowy ene bolýar. Muhsin adam jamiýede gowy hemsaýa bolýar. Gowy tajer bolýar. Gowy dükder, gowy muhandis bolýar. Muhsin adam hiç wagtda adamlara hyýanat edýär. Nime? Başarsa kömegini ýetirjek, haýryny ýetirjek bolýar adamlara. Jamiä haýyr ýetýän adam muhsin adam. Bi şägirdine aýtdy, Eý, oglum, eý, ogul, sen nagadar gijeleri ylym tekrar edip, kitap okyp, şeýtdirip gijäňi sen ýatman geçirdiň. Hä, bizde şu wagt dünýä işinde-de bolsa fark edenak-a. Dünýä kesp etjek bolup gijeleri ýatman geçirdiň, pikir edip geçirdiň. Wa harramta ala nafsika an-nawma. Özüňe ukyny haram etdiň, kän gijeli sen şeýtdirdiň. Lä a'lemu mä kânel bâ'isu fîh. Aý, ýüregiňdäkini-ä men bilemak. Näme edip şu iş edeniňi-ä men bilmeýän. Ýöne, iki zatdan-da haryç dädir diýýär Ymam Gazaly. Şu iki zady aýt diýýär, netijesini-de aýdyp berýär. In kâne neýlu aradid dunýâ. Eger dünýäň matasyna, dünýäň malyna ýetmeklik bolsa şondan hedefiň. Hä, men bir gowy ahun bolaýyn, jamiede, Baýaýyn, pula ýeteýin, dünýä ýeteýin. Eger niýetiň şu bolsa, ýa sen mal kesp etýäň, Äý, men bir mutşahhys, bir baý aga bolaýyn, milletiň arasynda bir jaýgam bolsun. Hä, eger niýetiň şu bolsa, we jezbi hutamiha, dünýäň mallaryny üýşürmek, ýygnamaklyk bolsa, we tahsili menasibiha, dünýädäki magam-menseplere ýetmeklik bolsa, wal-mubahati alal-akrani wal-emsal, öz deň-duşlaryňyza-da mubahat etmek, görýäňizmi, men hemmäňizden ýokary diýip aýtmaklyk bolsa, ylymdan ýa maldan, her haýsyndan niýet şo bolsa, Feweýlun leke sümme weýlun lek, aý, onda waý bolsun saňa, şägirdim diýip aýtýar. Onda seň jaýgaň diýip, o jähennemiň odudyr diýip aýtýar. Ve in kana qasduka fih, ýöne eger seň gastyň, niýetiň şonda bolsa, ihýau şeriatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Pygamber Islamyň şerigatyny direltmeklik bolsa hedefiň, dini direltmek bolsa we tahzibi ahlagik, ahlagyňy arassalamaklyk bolsa we kasrin nefsil emmarati bis su, teleke nefsiňi döwmeklik bolsa niýetiň, fetubâ leke sümme tubâ lek, onda sen hoş be halyňa diýip aýtdy Ymam Gazaly. Niýet möhüm. Alym bolmak şert dä, ýa maldar bolmak şert dä, niýet möhüm. Niýetiň näme? Şu zady maňa Allah beripdir. Men aýa Hudaýyň ýoluna, Hudaýyň razy boljak ýolundan çürim alypdyrynmy şuny, ýa beýlekilere mubahat etmeden çürim, fahr etmeden çürim, beýlekilere men üstem diýmeden çürim alypdyrynmy şuny, şu zady belli etýär. Wa laqad sadaqa men qala şi'ran Dogry aýtdy ol adam ki şeýer ýüzünden aýtdy, Säherul uýuni li gaýri wejhika daýun. Gözler gijeleri oýa saklamaklygy senden başga zatdan çürim zaýagydyr o hiçdir, we bukäuhunne li gaýri fakdike batylun, senden başga zat üçin aglamaklygy dady hemmesi batyldyr, dünýäm gitdi heý, oglanym gitdi heý diýip aglamaklygy olaň hemmesi batyldyr, fakat Hudaýdan gorkup, Hudaýy gowy görüp, şondan çürim aglamaklyk hakygatdyr diýip aýtýar. Wa'mel ma şi'te, Halan işiňi-de et, fe inneke mejziýun bih, Şoňa görä saňa jaza beriljekdir, padaş beriljekdir, eý ogul diýip, Ymam Gazaly şeý diýip aýtýar. Heý görä, dykgat etmeli. Niýet möhüm. Emel möhüm. Emeliňde etýän niýetiň näme? Möhüm. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Nefere bir elhem.